davramizga yana bir qancha ustozlar mana badriddin qora akam keldilar yana boshqa qora akalarimiz tashrif buyurdilar kelinglar azizlar bugun boshqacha bir an'ana bilan suhbat qilsak har bir gulning o'zini muattar hidi bo'ladi har bir kishini o'zini yaxshi ko'rgan muxlis qilgan kishisi bo'ladi bu yerda o'tirgan hammalarimiz bir birlarimizni yaxshi ko'rgan bir birlarimizni ehtirom qilgan musulmon azizlar o'tiribmiz men e, shu yerda o'tirgan barcha domlalarimizdan iltimos qilardimki hammalari chiroyli chiroyli suhbatlardan ozgina ozgina qilib berilsa navbatma navbat qilsak inshaalloh bu majlisga yanada fayz kirar ekan man e, imom kindahlaviyni hayoti sahoba kitobida ko'rdimki e, o'sha e, maviza xutba qilishlik boblarini bergan boblarda payg'ambarimiz alayhissalotu vassalam o'zlari ham sahobalarni navbat navbat xutba qilgizganligi to'g'risida yozibdilar bu yerda ustozlarimiz o'tiribdilar ko'rganlar navbatdan navbatdan chiqarib suhbatlar qilinar edi ekan hatto payg'ambar sallallohu alayhi vasallam o'zlari turgan holatlarda ham e, albatta bu narsa bizga e, bir dars bir ta'lim ustozlar ulamolar ahli ilmlar birga bo'lganda chiroyli suhbatlarni qilishlik biz e, mana ko'p joylarga borganda shu savollar berilyapti andijon viloyatida xususan ahli ilmlarni munosabati qandoq man mamnuniyat bilan aytyapman andijondan borib qayerda bo'lsam alhamdulillah andijonda ahli ilmlar aka ukadek agar kim bunga noto'g'ri talqin berayotgan bo'lsa u yolg'on gapiribdi hamma bir birini yaxshi ko'radi hamma bir birimizni haqqimizga duo duodamiz alhamdulillah mana shuning uchun biz doim marosimlarga ahli ilmlarni o'sha hududiy domla o'sha yerdagi ahli ilm ustozlardan ham aytishligini iltimos qilyapmiz shuning uchun kelinglar azizlar e, bu azizlarimizdan foydalanib qolaylikda mana shu qorakamizni e, ilm olishlariga sabab bo'lgan e, madrasani mudirlari hozirgi kunda bir nechtalab talabalarda olim bo'lishlikka sababchi bo'layotgan o'zini kuchini g'ayratini ko'zini nurini sarflayotgan aziz ustozlardan foydalansak hozir abduvohid domla hazratlariga so'zni bersamda bu kishi bir maviza qilib bersalar keyin yana boshqa janob domlalarimizga iltifot qilsak bular ham maviza qilsalar inshaalloh fayz ustiga fayz bo'ladi degan umidda qolamiz بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على خير خلقه محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته عزيز مهمالlar alloh taolo mana shu bergan ne'matini qadrini bildirib shukur qilishlikka tavfiq ato qilib bu ne'matni ziyodaligini xudo bardavom qilsin muhtaram jamoatul muslimin mana domla ulug' gaplarni gapirib chiroyli holatda mana duoyi fotiha bilan boshlangan bu to'y bu ajoyib ulug' bir ibodat barchamiz ixlos muhabbat bilan shu yerga jam bo'lib endi qanday o'tarkan endi nima gap eshitamizkin deb muhabbat qulog'ini hammamiz shu tomonga burib turibmiz asli bu jamiyatimizni shunday fayzli futuhlik bo'lishligiga bu sohibi xonadonning ixlos muhabbatlaridan agarcha bu paxtabo tumani andijon shahridan uzoq bo'lsada mana bu chekka qishloqlar bo'lsada mana shu joydan mana muhabbat bilan dini islomda ahli ilmlarga qur'onga muhabbat qilgan insonlarning muhabbatiga loyiq go'yo barcha qorilar makoni bo'lgan andijon shahrida bo'layotgan qorilar to'ydan kam emas balki ziyoda holatda bu fayzi futuhli to'y bo'lishligi mana shu joyda ahlini qur'onga ilmga bo'lgan xususan sohiba xonadonning qur'onga bo'lgan ilmga bo'lgan muhabbatlarini ko'rsatib turibdi parvardigori olam barchamizga mana shu muhabbatni nasib aylasin barchamizga shu muhabbatni nasib aylasinki hammamizni qalbimizda bir ezilib xudodan orzu qilib xudodan tilak istak hosil bo'lsinki parvardigori olam mening ham xonadonimda mana shunday ulug'lar jam bo'lsa shunday farzandlarim qori bo'lsa olim bo'lsa va farzandlarimni mana shunaqangi bir hayotga qadam qo'yayotgan qutlug' kunini shunday bir chiroyli o'tkazsam degan xudoy taolodan barchamizni tilagimiz bo'lsa alloh taolo barchamizga shu ulug' ne'matni nasib aylasin muhtaram jamoatul muslimin bu ne'mat allohga va rasuliga va allohning kalomiga bo'lgan muhabbat sababidan berilgan sohiba xonadonni qalbidagi iymonining natijasi bo'lgan iymonining taqozosi bo'lgan bu muhabbat sababidan shu fayz shu futuh berilgan har kimki na narsani maqsad qilgan bo'lsa va mana shu narsaga harakat qilgan bo'lsa albatta bu narsaga yetmay qolmaydi farzandlarini yoshligidan tarbiyalab qori qilib olim qilib to'g'ri yo'lda yurishini xudodan so'ragan ekanlar parvardigor olam shu dunyoni o'zida bu ne'matni ato qilib beribdi xudo parvardigor olam bu ne'matni dunyoda ziyoda aylab hammamizga ham ikki dunyo saodatiga musharraf aylasin va oxiratda ham buni ajr mukofotini ato aylagan bo'lsin qur'on din hurmatidan shunday bo'lyapti qur'on hurmatidan shunday bo'lyapti ilmga bo'lgan muhabbat hurmatidan bo'lyapti qalbdagi xolislikka qarab bu ne'matga sohib bo'lyapti alloh taolo yana ziyoda aylagan bo'lsin men mana bu kitobda ba'zi bir hadislarni ko'rib qo'ygan edim hozir mana domla keluvdilar biz endi kitob o'qib bermasak ham bo'laverar ekan deb xursand bo'lib turdikku lekin domlani mana bu gaplari menga juda yoqdi alhamdulillah mana shu hadislardan bir hadis o'qib bersam toinki gapimiz so'zimiz hadisga muvofiq har bir so'zi tushib qolmagan darajada bo'lsa degan maqsadim bor qur'on qanday kitob qur'on ulug' nihoyatda insonni ikki dunyoni saodatiga eltguvchi haqiqiy kitob shuning uchun parvardigor olam siz bilan bizga qur'onni nozil qilgan qur'onni hurmati sababidan aytyapman mana shu anjuman fayz futuhga to'lib o'tiribmiz qur'onni hurmat qilishimiz lozim qur'on ollohni kalomi ekan modomiki shu ollohni kalomi siyoh bilan oq varaqqa yozilar ekan shu oq varoqni betahorat ushlab bo'lmaydi siyohni hurmati o'zgacha edi oq varaqning hurmati o'zgacha edi lekin shu siyoh bilan qur'onning ma'nosini ifoda qilguvchi naqsh bu oq varaqqa tushganda shuni betahorat ushlab bo'lmaydigan qilib qo'ygan xudo taolo shu qog'ozni hurmatini ko'tarib qo'ygan bu ma'nini mo'minning qalbiga solib qo'yganda qancha bo'ladi u insonni hurmatini yuqori oliy darajaga qilib qo'ygan shuning uchun mana odilxon hoji dadamiz xudo salomat qilsinlar aytadilarki qur'onni yod olgan qori bilan ham betahorat ko'rishib bo'lmaydi dedilar qalbini qur'on egallagani sababidan alloh taolo shu fazlni shu hurmatni bajo keltirishlikka hammamizga o'zi yordam bergan bo'lsin hazrati uqba ibn omir roziyallohu anhudan rivoyat qilingan mana bu hadisi sharifda aytadilarki xaraja rasululloh sollallohu alayhi vasallam va nahnu fil suffa rasululloh sollallohu alayhi vasallam biz suffada o'tirgan paytimizda chiqdilar deydilar faqol aytdilar أيكم يحب أن يغدو كل يوم إلى بطحاء أو إلى العقيق فيأتي منه بناقتين كوما بين في غير اسم ولا قطع رحم أيتلر كي sizlarning qaysi biringiz har kuni ertalab badhoga yoki shakkiroviy aqiq degan borib u yerdan ikkita nihoyatda o'rkachlari baland bo'lgan tuyani gunoh qilmasdan qarindoshlardan ajrimagan holatda yetalab o'ziga ega qilib olib kelishni xohlaydi dedilar o'sha zamonni eng ulug' markablari tuya ekan hozirgi zamonni nexia lasetti mashinalari ulug' bizni faxriy markablarimiz hisoblansa o'sha zamonni xuddi shunaqasi ekan bekorga borib badhoga borib yo aqiqqa borib ikkita shunaqani yetalab kelishlikni qaysi biringiz xohlaysiz dedilar aytadilar faqulna biz aytdikki ya rasululloh kulluna yuhibbu zalik ey ollohni rasuli bizni barchamiz shuni xohlaymiz dedik yaxshi ko'ramiz dedik qol shunda aytdilar sarvari olam afala yag'duva ahadukum ilal masjid فيعلم أو فيقرأ آيتين من كتاب الله عز وجل خير له من ناقتين sizlardan birortangiz masjidga bormaydimi bas ilm o'rgansa yoki ollohning kitobidan ikki oyat o'qib kelsa mana shu ishi ikki tuyani yetalab kelishidan yaxshiroqdir dedilar muhtaram jamoatul muslimin masjidga bormaydimi ilm o'rganib kelsa deganlarida madrasa masjidlarda bo'lgan avval davom etadilar va salasun xoyrun min salasin uch oyat o'qisa uch tuyadan yaxshiroq dedilar va arbaun xoyrun min arbain to'rt oyat o'qisa to'rt tuyadan yaxshiroq dedilar va min adadihinna al ibl qancha o'qisa o'shancha tuyadan yaxshiroqdir dedilar albatta mana shu gap siz bilan bizni xolis xulusi niyat bilan qorilarimizni qur'on o'qishi o'qitishi ilm o'rganish o'rgatish bu qanchalik ulug' darajada ekanligini bilishimizga yordam bo'ladigan hadis yana bir hadisi sharifda aytadilar hazrati sahl ibn muoz roziyallohu anhu o'zining otalaridan roziyallohu anhudan rivoyat qilib أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال رسول الله صلى الله عليه وسلم aytdilar من قرأ القرآن وعمل به kim qur'onni o'qib unga amal qilgan bo'lsa ulbisa validahu tajjan yawmal qiyama u qur'onni o'qib amal qilgan insonning ota onasini qiyomat kunida boshiga toj kiydiriladi ahsanu min shamsi fi buyuti dunya u kiydirilgan tojning nuri bu dunyodagi uylaringizga quyoshni kiritib qo'yganda o'sha quyoshning nuridan ko'ra yorug'roq bo'ladi dedi فما ظنكم بالذي عمل بهذا sizlarni gumoningiz nima ekanki shuni o'zida amal qilgan qorining haqqiga beriladigan savobda nima deb o'ylaysizlar deydilar u qorining ota onasiga shunchalik parvardigori olam mehribonlik bilan muruvvat ko'rsatib ne'matlarni ato qiladigan bo'lsa buning o'ziga qancha narsa beradi yana aytdilar bir hadisi sharifda shu ma'nida rasululloh sollallohu alayhi vasallam man qara al qur'ana va taallamahu va amila bihi kim qur'onni o'qigan bo'lsa va uni o'rgangan bo'lsa va u bilan amal qilgan bo'lsa ألبس والداه يوم qiyamata تاجا min nurin qiyomat kunida ota onasining boshiga nurdan toj kiydiriladi zavuhu misla zavi shams uning nuri quyosh nuridaqa bo'ladi va yuksa validahu hullatayni ota onasiga ikki bezakli kiyim kiydiriladi la tahumu lahuma dunya dunyoning hammasi o'sha bezakli kiyimni oldida hech nima bo'lmaydi dunyoning hamma nozi ne'mati ko'ringan chiroyi o'sha kiydirilgan kiyimning oldida hech nima bo'lmay qoladi fayaqulan ota onasi aytishadi bima kusina hada nima sababdan buni bizga kiydirildi fayuqol u ota onasiga javob qilinadi bi ahli valadi kumul qur'an sizni farzandlaringiz qur'onni ahs qilib egallagani uchun shu mukofot sizlarga deb marhamat qilinadi debdilar parvardigori olam mana shu va bundan da ziyoda barcha karomatlarni hamma qur'on bilan mashg'ul bo'layotgan qorilarimizga barchamizga nasib aylasin hammamizning farzandlarimiz farzandlarimizdan kelgan nabiralarimiz bor kimiki nimani orzu havas qilgan bo'lsa kimni havas qilgan bo'lsa albatta shu insonning avlodidan shu havas qilganlardan chiqadi biz qorilarni qur'onni olimlarni ahli ilmlarni havas qiladigan bo'lsak ko'nglimizdan ixlos muhabbat qiladigan bo'lsak albatta bizning ham farzandlarimizdan mana shunday qorilar olimlarni parvardigori olam qalbimizdagi muhabbatimizga qarab chiqarib qo'yar ekan alloh taolo barchamizga nasibu ro'zi aylasin mana bu qur'onning xizmatida bo'lgan mana barziddin qoratog'amiz sirajiddin akamiz barcha akalarimiz qur'onni xizmatda bo'lib turdilar ularning xizmati sharofatidan bu sohiba xonadon farzandlari qori bo'ldilar mana madrasalarda o'qib ahli ilm bo'ldilar domla aytganlaridek parvardigori olam yana ziyoda aylagan bo'lsin men so'zimni shu yerda yakun qilaman so'zni yana domla duo qilib berganlar keyin navbatdagi ustozlarga beramiz marhamat rahmat domla salomat bo'lsinlar domlani haqqiga avval duo qilib qo'yaylik bu yerda hozir olimlar qorilar haqida suhbat ketdi avvalo mana shu qorilarni qori qilib berayotgan o'zining butun hayotini qur'on yo'liga fido qilib o'tgan o'tmish qorakalarimizni akalarimizni alloh rahmatiga olsin ulardan keyin ushbu muborak xizmatni davom ettirib kelayotgan qorakalarimiz qordadalarimizni alloh taolo ushbu xizmatlariga qancha va'dalarni o'zi alloh va'da bergan bo'lsa nasib aylagan bo'lsin uzoq yillar qur'on xizmatida bo'lsinlar zurriyotlaridan qoriy murattab olimu va amallarni chiqarsin domlamizga ham alloh taolo bundan keyingi hayotlarida ta'lim ishlarida o'zi rivoj ato qilsin ko'plab shogirdlarni chiqarsin dinda xizmat qilishlikka allohni o'zi nusrat bersin ikki dunyo saodatiga musharraf aylasin allohu akbar azizlar domlamizdan alloh rozi bo'lsin haqiqatda ulug' bir mavzuni ko'tardilarki qur'on suhbatini qilib domla charchamaydi qur'on suhbatini eshitib eshitguvchilar zerikmaydi chunki qur'on bu allohning kalomi azizlar qur'oni karim shunday ulug' bir ne'matki payg'ambarimiz alayhissalotu vassalamdan boshqa biror kishiga berilmagan eng ulug' mo'jiza ham qur'ondir qur'oni karimning tilovati o'zi qanchalik mo'jizaki hatto siz bilan bizni ko'zimizga ko'rinmaydigan jin maxluqlarida ham qur'on eshitib iymon keltirganligini qur'onda keltiradi hatto jinlar payg'ambarimiz alayhissalotu vassalam tilovat qilayotganda somiy bo'lib qur'oni karimni eshitib iymonga kelib qoldilar qur'oni karimda buni aytadi surai jinni o'shanda keltirdi qur'onda ajib oyat ekanligini va buni mo'jiza ekanligini bildi qur'oni karim payg'ambarimiz alayhissalotu vassalamdan bizga qolgan yagona merosdir azizlar hasan al Basri rahmatullahi alayhi basra bozoriga kirib hamma savdo sotuv bilan turgan odamlar orasidan o'tib ketar ekan ularga qarab ya ahli suq ey bozor ahli savdo sotiq qilib bir narsadan bebahra bo'lib qoldinglar basra bozoriga yuguringlar basra masjidiga yuguringlar basra jami masjidida payg'ambarimiz alayhissalotu vassalamdan qolgan boylikni taqsim qilib berilyapti shundan bebahra bo'lib qolmanglar o'zinglarga yarasha ulush olib olinglar butun boylik tarqatilyapti dedi hammalari yugurganlarcha bozorga bordilar bozordan masjidga bordilar masjidga kirsa hech narsa yo'q qaytib kelib taqsirni o'lab oldilar aytdilarki ey shayximiz sizni olim ustoz alloma deyardik lekin yolg'on gapiradi deb hech o'ylamagan edik nega yolg'on gapirdingiz nima dedim jomiga boringlar jomi masjidda rasulimiz alayhissalotu vassalamdan qolgan meros taqsim qilinyapti dedingiz borsak hech narsa taqsim qilinmayapti ekan nima ko'rdinglar kirsak bir odam qur'on o'qib o'tirgan ekan bir odam ibodat qilayotgan ekan bu gapni eshitar ekan shayx dod deb yig'ladilar payg'ambarimiz alayhissalotu vassalamdan qur'onu shu ibodatdan boshqa nima meros qolgan o'zi dedilar man shuni olvolinglar degan edim haqiqatda bizga qolgan ulkan meros azizlar bu qur'ondir qur'onni g'animat bilmoq kerak qori bo'lishlik maqomini domla aytdilar ota onaga toj kiydirilishligi ota onaga beriladigan eng yuksak bu alloh taoloning mukofotidir qolaversa qaysi uyda qur'on bo'lsa qur'on o'qilib tursa hadislarda keladi imom buxoriyda ham mishkotil masobihda ham kelgan qur'on o'qiyotgan sahobani qur'onini eshitishlik uchun farishta kelganligi to'g'risida hadislar bor hatto aytadilarki sahoba ikrom qur'on o'qiyotgan mahalimda otim bog'laniq turgan edi ot hadeb irg'ishlab beraverdi man qur'onni to'xtatsam yana to'xtaydi o'qisam yana irg'iydi oxiri yahyo degan o'g'limni bosib oray degan holatda man to'xtatib o'g'limni olmoqchi bo'lsam yuqorida bir nur ko'rdim dedi ertalab borib payg'ambarimiz alayhissalotu vassalamga aytganda o'qib urish kerak edi o'qib urish kerak edi dedilar u sani qur'oningni eshitgani kelgan farishta edi dedilar qur'on shunday ulug' allohni kalomi azizlar buni o'qishlikka buni o'rganishlikka targ'ib qilinadi shu paytga qadar qur'oni karimni eshitganimizda yuraklarimiz titraydi abdulloh ibn masud roziyallohu anhu ushbu hadisni rivoyat qilib aytadilarki kunlarning birida man o'tib ketayotgan edim payg'ambarim alayhissalotu vassalam mani qoshiga chaqirdilar deydilar abdulloh ibn masud roziyallohu anhu manga qarab yo abdulloh menga qur'on o'qib bergin dedilar man hayron bo'ldim qur'on sizga nozil bo'lgan bo'lsa man sizga o'qib beramanmi yo rasululloh sollallohu alayhi vasallam deb so'radim deydilar abdulloh ibn masud shunda rasulimiz alayhissalotu vassalam ana uhibbu an asmaa min g'ayri man o'zimdan boshqasidan qur'on eshitishni yaxshi ko'raman abdulloh o'qib bergin dedilar man qur'on o'qishga kirishdim deydilar qur'onni shunday berilib o'qibmanki o'qib bir qancha o'qiganimda rasulimiz alayhissalotu vassalam kifoya qiladi to'xtatgin deb oyog'imga qo'llarini qo'ydilar shunda shundoq ko'zimni ochib qarasam rasulimiz alayhissalotu vassalamning muborak ko'zlaridan yosh oqib turganini ko'rdim dedilar qur'on o'zlariga nozil bo'lsayu qur'onni o'zlari haqiqiy birinchi jabroil alayhissalomdan eshitguvchi zot bo'lsalaru boshqa birovdan eshitib yig'lar ekan bu qanchalik mo'jiza qanchalik qudrat ekanligini bilib turibmiz axir oyisha onamiz roziyallohu anho ham payg'ambarimiz alayhissalotu vassalamning ibodat qila turib qur'on o'qib turib yig'laganlari to'g'risida ko'p ko'p rivoyatlarni hadisda rivoyat qilib berganlar shunday ekan azizlar rasulimiz alayhissalotu vassalam sizlarni eng yaxshingiz qur'on o'rganuvchi va o'rgatuvchilaringiz degan hadisga muvofiq hayot kechirmoqlik kerak darhaqiqat bugun uylanayotgan azizimiz sohibi qur'on qur'onni bir narsasini man bu yerda o'tirgan barcha qorakalarimizdan ulug' ustoz qorilarimizdan qoraka qordadalarimizdan uzr so'raganda yangi boshlamoqchi bo'lib turgan qorakalarimizdan iltimos qiladigan narsamiz shuki azizlar qur'oni karimni yodlamoqlik yaxshidir ammo qur'onni payg'ambarimiz alayhissalotu vassalam qur'on fosiq odamning ichida g'arib bo'ladi deganlarga muvofiq qilib qo'ymaslik kerak qur'on ichimizda turib buni g'arib qilib qo'ymaylik azizlar qur'on ichida tursa qur'onga amal qilsinlar qur'onni sevib o'qisinlar qur'onni ko'p ko'p ilm bilan uni mukammallashtirib borish kerak qur'oni karimni ichidagi sirri asrorlarni o'rganishlikka uning mo'jizotlaridan xabardor bo'lishlikka imkon qadar yana ilm o'rganish kerak bugungi o'ylanayotgan ukamiz nafaqatgina qori balki qur'onni ma'nolarini ham o'rganishlikka harakat qilgan ahli ilmlardan ekan alloh taolo bu borada ham bu ne'matdan bebahra qilmabdi ilohim bundan keyin ham ko'p ko'p tafsirlarni o'qiydigan mufassir olim bo'lmoqligini nasib aylasin azizlar man suhbatimizni davomini bu yerda o'tirgan domlamiz muhammad karim domlamdan iltimos qilardik bu kishi ham yaxshi bir mavzularda suhbat qilib bersalar mana bir necha yil miraram madrasasida dars berganlar hozirgi kunda bizni said muhiddin madrasasida ilmiy mudir bo'lyaptilar ta'lim beryaptilar domlamiz ham uzoq yillar dinda xizmatida bo'lganlar va bundan keyin ham shu xizmatda qolishlarini allohdan so'rab qolamiz domla bizga bir yaxshi nasihat qilib bersalar yana suhbatlarimizni inshaalloh davom ettiramiz